Još kulture. Masu. Masu. Masu. Masu kulture. Mas. Mas. Masu kulture. Mas. Kulture. Masu. Kulturaljka. Kulture. sa mnom su večeras Nataša i Ana Marija, jedne od organizatorica festivala Mladi glumci i glumice Gradu Rijeci. Pozdrav! Zdravo! Pozdrav! Festival je evo počeo upravo danas s otvorenjem izložbe i jednom predstavom o čemu je riječ bilo. Izložba je postavljena sa lajtmotivom žene umjetnosti i to su postavljali studenti Akademije primijenjenih umjetnosti, a također se održala predstava Dobri čovjek iz Sečuana. uh predstava Sečuan je nastala znači, uz pomoć naravno Radeta Šerbeđe i Lenke Udovički kao ispitna predstava druge godine a, I sa tom predstavom smo zapravo jako puno prošli. Ono, ono što je najbolje zapravo je to u Beogradu osvajanje tri nagrade koja je bila prva najboljoj glumici Romini Tonković, druga nagrada je bila nagrada publike i treća nagrada je nagrada za kolektivnu igru. Tako da smo svojoj dragoj publici, znači uvijek kad smo igrali u Rijeci je bila baš popunjena i odlučili smo da nastavimo s tom tradicijom igranja Sečuana pošto smo igrali prošle godine na isti imenom festivalu. Tako je, ovo je drugi festival po redu. Vi ste, e, nismo spomenuli, e, studentice četvrte godine Akademije, smjer gluma i mediji. Pa kako je uopće započeo ovaj eh, festival i zašto? Festival je započeo uh, prošle godine s ciljem da pokažemo da smo tu, jer naš je problem od početka na akademiji da mi zapravo nemamo adekvatan prostor na kojem bi mogli izvoditi svoje predstave. I željeli smo pokazati koliko mi imamo materijala za pokazati i koliko publike možemo dovesti i da nam je stvarno potrebna nekakva scena. Taj problem se nastavio, mi zapravo scenu nemamo još uvijek i zato smo odlučili održati festival ponovno. Da, ja bih samo još dodala da, mislim, s obzirom da smo u tri godine, to jest dvije i po prije nego što je nastao festival. Bili sa, ono imali smo već neke predstave odrađene i nekako smo stvorili svoju vlastitu publiku ovdje u Rijeci i nekako nam se činilo kao da možemo, ne znam, stvoriti kao neku našu malu scenu, a za to nam je naravno potreban i prostor i ono, da pokažemo Rijeci zapravo da postoje mladi ambiciozni glumci koji bi htjeli napraviti, uvećati ovaj, ovakav grad za još neke kulturne događaje ili ne znam. Neku novu scenu. novu da. scenu, no. Da, upravo se o tome radi, da ne bi se samo htjeli prekrpati na ove prostore koji postoje, koji već imaju neku svoju tradiciju, nego baš imati vlastiti prostor gdje možemo proizvoditi puno više. Osim što ste i glumice, to smo spomenuli na početku, vi ste i organizatorice. Pa kako se organizira jedan festival? Pa ja mislim da je uz dogovor, mislim naravno nas je 13, prošle godine bilo na preddiplomskom studiju. <laughs> A ove godine na diplomskom nas je samo sedam, ali smo odlučili ostati, nekako nas taj festival spaja ovaj, i svi želimo za njega ono, dati sve, sve od sebe i mislim da je bitno u tome organiziranju takvog festivala zapravo a, podijeljeni zadaci. Mislim, 13 ljudi kad se nađe zajedno, jako je teško sve odjednom nešto postići i onda su svi zato. Ono, imamo nekoga koji je za scenografiju, imamo nekoga koji je za kostime, za promociju, za ne znam, i onda to tako funkcionira. Svako ima svoj Svako ima svoj odjel. <laughs> I tu nam je naravno jako puno pomogao SKC, zato jer mi smo natječaj prijavili gradu Rijeci, a Jana Ažić iz SKC-a nam je jako puno uskočila i sva, bila je tu za sva pitanja i bila je jako velika podrška tokom organizacije. Dragi slušatelji, ako vas zanima što vas sve očekuje na festivalu, e, slušajte nas i nakon kratke pauze. Cure, što slušamo u našoj kratkoj pauzici? Mislim da Ana Marija ima jednu želju. I ja imam jednu želju e, od Žaže i Keđa, sve u meni se budi. Sve u meni se budi. Ostanite uz Radio Sovu. kraj Oblaci su prekrili nebo Dugo i bez pravila Ali sad kad si tu Svi će iznad krovova Suncem moba sjadan I sada napokon osjećam što ti život daje Voli me i ne trebaj Ja bit ću tu uvijek, Bio prosjak ili kraj Oblaci su prekrili nebo Dugo i bez pravila Ali sad kad si tu Svi će iznad krovova Suncem sjada Ti sada napokon osjećam tvoje u meni Osjećam da ti si taj Sa mnom su večeras Nataša i Ana Marija, jedne od organizatorica trenutnog festivala Mladi glumci i glumice gradu Rijeci. Curke, što nas sve očekuje u narednih nekoliko dana? Evo, u utorak vas pozivamo na naš odgoj. Uh, iako se ulaznica plaća 20 kuna, imamo nagradnu igru na Facebooku, Opa. stoga to <laughs> pratite. Zatim su žlice i gitara. U srijedu također naš odgoj i projekcije kratkih filmova autorice Sare Blažić. Na večer je vokalno-instrumentalna izvedba grupe Ono. Eh, sedmog drugog eh, imamo Medeo Redux eh, u filodramatici, nakon toga Ljepotice iz Linena pa, u, Palahu, što nam je ujedno i premijera, te, naravno nakon predstavi razgovor s publikom. Osmog drugog Utopija u galeriji Kortil, Kabaret Valeska, Dnevni boravak i Bert Kabaret u Palahu. 9.2. Eh, eh, imamo gostujuću predstavu 5% eh, oceana. Nakon toga reprizu Ljepozice iz Linena u Palahu i DJ San Mat u Palahu. Znači tu ćemo se malo zabavljati. 10.2. vokalno-instrumentalni neformalni sastav Vince, naravno opet u Palahu i naš dragi Čehov Medvjed. Također imamo jednu novost ove godine, a to je da nam se pridružuje uh, dramski studio Malik. Oni će u 11.2. kao ekstra dan izvoditi svoju predstavu Kako ti je kod kuće. Odlično, bogat program. Mhm. Čestitke na organizaciji da ste sve to evo, uspjeli e, dogovoriti, da je e, program zapravo ovako šarolik i da riječka publika može dosta toga vidjeti i dosta toga čuti. Ako nešto niste e, slučajno upamtili, također posjetite i Facebook stranice, to su točno koje. Mladi glumci gradu Rijeci, mi smo tu, Facebook stranica i Instagram eh, mggri. Tako je. Eh, što očekujete? Pa s obzirom da smo sad mm, završili treću godinu eh, i upisali četvrtu, nismo upisali svi četvrtu. I jedno veliko očekivanje je da će se ekipa ponovo skupiti, družiti i zabavljati, jer ovo, iako je za publiku, nije samo za publiku, nego služi i nama kao nekako ponovno okupljanje. I također voljela bi se zahvaliti u ime svih uh, našim profesorima rade tu Lenki koji iako više nisu službeno na akademiji i dalje su tu uz nas i naša najveća podrška i jako ih volimo. <laughs> <laughs> da. Mi vama zahvaljujemo što ste evo gostovali u našoj emisiji. Uh, želimo vam puno sreće. Pozivamo sve koji slušaju da vas uh, da, da dođu i pogledaju što sve radite. Hvala puno. Hvala. Hvala. Yosh Cultura. É maço. Maço. Maço. Maço Cultura. Maço. Maço. Maço Cultura. Maço. Cultura. Maço. Cultura. Cultura. Cultura.